Otsaiak zazpi gaur ostirala da hau berri hon albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste kizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi, sorturen eh, herri kontseilua orkestuko da, berriozaren. Sorturen herri kontseilua orkesteko, biltzarra ingo da bihar, arratxeleko seiretan kulturgunean, biltzar horretan aurkezpenaz gain, lan hiltoak landu egingo dira eta Europar hauteskundei daukionean azalpenak luzatuko dira. hainbat herri Nafarrek deredoaren aldeko kanpaina bat e, bultzatu dute garazi. Aurre matrikulazioa heltzear dela hainbat herri Naparrek horien artean geurea Berriozar deredoaren aldeko kanpaina bat bultzatu dute. Esperientzia, excelencia, resultados lemapeko bideoaren ekoizpena izan da udal horien ekarpena matrikulazio kanpainan ikasriguaren arrakasta eta bikaintasuna azpimarratzen duen bideo hori eguzkiplaza.neten ikusgai duzue bestalde instalazioen egokitzapena eta langileen egitea erakutsi asmoz, mendialdea bat eta bi eskolek ateirekien jarduna proposatu dute, mendialdea bin ateirekien jardun hori otxaiaren seian, eguerdiko irutan egingo da baita otxaiaren amarrean goizeko bederatziak eta laurdenetan mendialdea bat ikastetxean jarduna, otxaiaren zazpian eta amaikan goizeko amarterritan egingo da, otxaiaren amaikan eguerdiko iruterritan ere instalazioak ezagutzera joaterik izango dute gurasoek eta guzti guztiarekin xabi utxaiaren ogilan prematrikulazioa hasiko da. Gurasoek sei egun izango dituzte beren seme alaben izena emateko. Atzo, bolada gogorrez lagunduriko aisek zindu zuen berrezarren. Arratxeleko seiterretan jozuen aizeak gogorren eta gogortasun horren ondorioz berriozarko etxe batek hainbat kalte txiki sufritu etu gaur ere bolada gogorreko aizeak espero dira ala ere lasaitasunean gera gaitezke gaur xabi. Atzoko alerta laranjak gaur agertzerik ez baitu. Eta berriozarren eginiko autetzien biltzarra aurrera eh, egiten jarraitzen du garazi. Mapa lokalaren erreformaria aurregin nahian biltzarreko manifestua zazpireun damabi autetxik sinatu dute dagoeneko honekin biltzarreko hainbat kidek baldizarbeko mankomunitatearekin idazkarien kolektibo batekin eta Nafarrako udal eta kontzejuen federazioarekin batekin ez ustira lonetan kamaran azalduko dira. Agertzea hau alderdi guztiek onartua izan da. Jesus Espartza Upeneko parlamentariaren esanetan, talde horien agertzea lagundu behar da beti ere erreformaren onarpena denboran luzatzea helburu ez badute. Iluna Antzerki Kompainia gande honetan musika eskolako entzun aretoan izango dugu. Iluna Antzerki talde berrio zartarrak txikientzako El Pincel Magiko obra taularatuko du gande honetan arratsaldeko seietan entzun aretoan obra honekin musika eta epuinak txikiei gerturatze izango dute helburu Ilunatarrek egunean bertan arratsaldeko bostetatik aurrera bi euroren trukesarrerak sarrerak lehiatilan erosi ahalko ditugu. Eta jarraian irekiko dugu kirol informazio atal hau futboleko informazioarekin hain zuzen ere e, nola eta noiz eh, jokatuko dute e, eh, regionaleko mutilak garazi? Ba, regionaleko mutilek e, San Jorgeren aurka lehiatuko dira e, asteburu honetan e, bederatzean e, guerdiko amabiterritan txe berrio zarren xabi. Eta regionaleko neskak itaroa guarteren kontra jatuko dira gandean arratzaleko lauetan guarten. Guazen orain, sas saskibaloiarekin mendialdeak kirol elkarteari dagokion saskibaloi partida horiekin. Gizonezko senior, seniorrak fonsekasen aurka lehiatuko dira, hauek zortzian, larun batarekin, arratxeldeko zazpiretan, hauek berriozarren ere. Eta neskak, eh, Sociedad Deportivas haren eh, zen kontra lehiatuko dira, larun batean arratzaldeko bostak eta laurdenetan, eh, mentxe berriozaren ere. Música Besterik gabe gogoraraztea gainontzeko partien informazioa eguzkiplaza.neten kontsultatu dezakezuela. Eskerrik asko garazin. Eskerrik asko garazin. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpen hotzak garazi. Zerua odeitzu egongo dela eta tarteka oso odeitzu bereziki goizaldean eta egunaren bukaeran horixe dio gaurko iragarpenak goizean goiz eta azken orduetan prezibitazio txikia egingo du. Aizeari onean negu mendebaldeko aize uluizia ibiliko da bolada gogorrekin eta oso gogorrekin egunaren bukaeran eta temperatura minimoak gutxi edo nahikoa jaitsi eta maksimoak nabarmen edo asko jaitsiko dira. Beraz, freskoa eta gaur ere, bazpare aterkiarekin atera barko gara. hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago dato orduetan berriozar erratiaren sintonian fmkoen puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten Thank